50 languages. 41 41ที่ไหน Demanar el camí สำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคะ On és l'oficina de turisme คุณมีแผนที่เมืองให้ดิฉันไหมคะ Em podria donar un pla de la ciutat, vostè? จองโรงแรมที่นี่ได้ไหมคะ Es pot reservar una habitació d'hotel aquí? เมืองเก่าอยู่ที่ไหน On és la ciutat vella? วิหารอยู่ที่ไหน On és la catedral? พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน On és el museu? ซื้อสแตมได้ที่ไหน On puc comprar segells? ซื้อดอกไม้ได้ที่ไหน On puc comprar flors? ซื้อตั๋วได้ที่ไหน On puc comprar bitllets? ท่าเรืออยู่ที่ไหน On és el port? ตลาดอยู่ที่ไหน On és el mercat? ปราสาทอยู่ที่ไหน On és el castell? การพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไหร่ Quan comença la visita guiada? การพาเที่ยวชมจบเมื่อไหร่ Quan s'acaba la visita guiada? การพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไหร่ Quan dura la visita guiada? ดิฉันต้องการมัคคุเทศที่พูดภาษาเยอรมัน Voldria un guia que parli alemany. ดิฉันต้องการมัคคุเทศที่พูดภาษาอิตาเลียน Voldria un guia que parli italià. ดิฉันต้องการมัคคุเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศส Voldria un guia que parli francès.